Elhamdülillahi Rabbil alemin. Və salatu və salamu alə əşrafil ənbiyyə vəl mürsəlin seyyidin Muhammedin və alə əlihi və ashabihi əcma'in. Əmmə bə'd. Selamu aleykum və rəhmətullahi və rəkatuhu. Və təbrik edir qardaşımızı. Allah xeyirli bərəkət diləsin bu izdivacında. Və təbii ki, bu məsələ mühüm məsələlərdən biridir. Ailə həyatı qurmaq həmçinin savab işlərdən biridir. İnsan elə bir ki, həyatında kamilləşir, formalaşır. Yəni, düzgün istiqamətdir. Ona görə vacib məsələlərdən biridir. Və şəriət də, dinimiz də bu məsələyə fikir verib. Quran, sünnə, həmçinin alimlər fikir versə, kitablandı da bu məsələyə yer ayırıblar. Bu məsələnin mühümliyi buradan aydın olur. Və bunlar hamısı nə üçün, qardaşlar? Ümumiyyətlə, şəriət hər bir məsələ əgər deyibsə, o insan birinci özünü islah eləmək üçündür, həmçində ətrafı da islah olmaq üçündür. Çünki şəriyyətimiz nə bizə xeyr var, onu əmr eləyib və nə də ki, zərər var, onu bizə qadağan eləyib. Nə zərərdir deyib olmaz. Seçim də verib sənə. Ağıl verib. Deyib ki, bax, bu xeyirdir. Həmçin bu zərərdir. Məsələn, o birisilərindən dörd ayaqlarından soruşmayacaq. Onlara verməyin, bizə verdiyin. Amma bizdən soruşacaq. Ağlı verib, dərkiliyirik. Bir gün bunların hamısı haqq hesab olacaq. Və biz mübarək bir ay yaxınlaşır. Ramazan ayı. Ən gözəl və ən əfsəl aylardan biridir və ya ən əfsəlidir 12 ayın içində. Allah subhanət hala bu ayı bəzədib. Bəzədib xeyirlə, bərəkətlə. Həmçinin bu ayı bəzədib Quranla. Məhz Quran Ramazan ayında nazir olub. Böyük, özü böyük hadisədir. Və həmçinin, qardaşlar, bu Ramazan ayını məhz oruc ibadətinə bəz edib. Oruc ibadətinin xüsusi yeri var ibadətlərin içində. Hələ kifayətdir ki, Allah subhanə, e, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Allah Teala buyurur ki, orucluq mənim üçündür, onun əcrin mən verirəm. Baxmayaraq, bax, şu ibadətlər də onun üçündür. Amma məhz orucluğu xüsusiləşdirib. Xüsusiyyətləri çoxdur. Görünməyən ibadətdir. Çünki insan cəmatın qamanında yiyib içməyə bilər, amma girib evdə yiyib içə bilər. Amma o birisi ibadətlər görsənir. Əsil, təmiz, təmizlik onda bilinir. Bilinir onda sən Allahla necəsən? Sadiqsən, ya artistsən, ya başqasısan. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmə də fikir verəndə o orucluğa məhz İslamın şərtlərinin o əməllər ki var, 5 şərti və s. əməllər, orucluğa həmçə üstünlüyü verir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm birinci, dördüncü gün və ya Şaban ayının 15-i və ya başqa günlər, bəzi günlər tutanda oruc səbəbin soruşanda deyirdi ki, bu günlər əməllər, mələklər gəlir, əməlləri yuxarı aparır. Baxmayın, Allah tala bilir. Mən istəyərəm ki, mənim əməlimi mələklər Allah subhanətə aleyhi nəql edəndə desinlər ki, mən oruç tutan idim. Oruclu idim. Bu orucun məqamını göstərir. Həmçində Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm orucu həmçinin günahdan çəkinmək üçün bir qalxan kimi istifadə edirdi, tövsiyə edirdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, ey, kim sizdən bacarı hecanlar evlənin. Lakin kim bacarmırsa oruç tutsun. oruç tutsun. Onu göstərir ki, günahlardan da çəkinmək üçün oruc ən böyük səbəblərdən biridir. Həmçinin hər həftənin birinci, dördüncü günü, həmçinin hər ayın müsəlman ayının, xristiyan ayının yox, müsəlman ayının 13-ü, 14-ü, 15-i, aşura e, orucu, e, arafa orucu. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ki, arafa orucu bir il keçmiş, bir il gələcək günahları yuyur. Həmçin orucluq günahları yolmağı üçün ən böyük vasitələrdən biridir. Ona görə orucluqda, qardaşlar, əsas iki dənə məsələyə toxunmaq istəyirəm qısa. Təbii ki, bu mövzu böyük mövzudur. Ən birinci, qardaşlar, orucluq fikir vermək lazımdır ki, əsas Allah rızası üçün olsun. İdman olmasın. Arıqlamaq üçün. Diyeta və s. olmasın. Allah rızası üçün. Çünki dinimiz artistliyi xoşlamır. Təmizlik istəyir. Ən birinci mühüm babudur. İkinci də orucluğun ədəbləri var və onlara rayət elə, orucu pozma. Allah Taala bir fürsətdir verib bizə orucluğu günahlarımızı yulmağı üçün. Ona görə o boyda fürsətlər var qabağında. Namaz, oruc, həc, zəkat və s. Vallahi doludur fürsətlər. Sadəcə qalıb sənə nə qədər yığacaqsan. Zəmbilvə. Həmçində qardaşlar, mühüm nədir? Mühüm nədir? Orucu tutanda çalışmaq lazımdır ki, qadağan şeylərdən çəkinəsən, tərk edəsən. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, o şəxs ki, oruc tuta, və lakin söyüş söyə, pis sözlər deyə, Allah talanın onun yiyib içməyini, tərk eləməyinə ehtiyacı yoxdur. Yəni, bu onu göstərir ki, ibadət eləyəndə nələrsə tərk eləməlisən yoxsa o əməlin qəbul olmağına mani olur. Ona görə Cabir ibn Abdullah radiyallahu anh buyurur ki, oruç tutanda gərək səni gözün də oruç tuta, qulağın da oruç tuta, dilin də əzalarını tuta. Ona görə qardaşlar, belə bir fürsətdir, gözəl bir ayımız gəlir. İndi müsəlman, əlhamdülillah, oruç tutur. Ona görə belə fürsətdən özünü məhrum eləmə. Məhrum eləmə. Qiyamət günü peşman olanda deyinəcəksən ki, ay, kaş ki, o günlər gələrdi, belə olardı, belə. Ona görə fürsətdir, istifadə elə Allah-u Teala'nın rəhmətindən. Təbii ki, bu ibadətlər Allah-u Teala'nın bizə qarşı olan rəhmətidir. Və yaddan çıxarma ki, o təkdir, onun şəriki yoxdur. Ona görə ibadətə aid nə məsələ varsa yalnız onu eləməlisən. Ondan qeyrisin olmaz. Əsas budur. Elə la ilahə illallah, la ilahə illallah mənası da budur. Allah subhanət hələ e, bizim qardaşımızı bu izdivacı xeyirli bərəkətdə eləsin. Allah müsəlmanlara kömək olsun. Assalamu aleykum və rəhmətullah.